2007an piztu zen krisi ekonomikoaren ondoko urtetan, ekonomiaren ongibidean jartzeko urtetan gaudela diote adituek, eta egia da langabezidatuak obera egin dutela, edo ego euskal azken bizpairu urtetan. Baina badira ekonomiaren obekuntzan eurtzeko beste datu batzuk, eta mm, egan behar da, eh, ogen dela egunotan, barakaldoko beken ospatzen ari den, ogoita amak garen industria makinariaren bien ala. Hortaz, mintzogira goizuntan, koldo nausia zurekin, egunon? Bai, bai, egun hon, bai. eh? Beno, ba, bai, hogeita margarren urte edo bien ala da, bi urtean behin, beraz, ziruro garren urtez, eh? ospatzen dena, ala da, eh? lanpostuak neurtzea kontu bada, eta herritarren eh, kontsumo gaitasunaren neurtu baitezken datu ekonomikoak dira, baina eh, lantegien eskairari erantzuteko behar dituzten produkzio maila eta kalitatea lortzeko, egiten bituzten investizamenduak ere neurgailu ona direla diote, abituek. Eh? Horiek ala, enpresa munduan, langilez gain, ba, lantegietako makina edo tresna teknologiko eta robotizatuek ere egiten dute gaur egun ekoizpenaren parterik handiena eta barakaldoko beken lehen urtea da, 2000 lauaz, geroztik industriara zuzenbutako masinak, eh? biltzen bituen erakusketa erraldo jontan, parte hartzaile eta enpresa kopurua emendatzen dela. Mm lantegiak eh, tresna eta teknologia berriekin eh, ornitzeko azoka moduko bat da hau, eh. hori da? Ba, bai, hori da. Edo zein lantegi behar dezakena, dezaken tresna. Izan robotikoa, izan ba, muntaketa makina, beno, bazken azken batean industriako ekoizpenetan, ez da, lantegietan behar diren makinak, ba, topa bitezte Azoka hontan esan gabe doa azoka berezitua dela noski, baina e, bertako datuak esan dira oroar. Eh? Izan ere, lantegien beharren araberakoa da, bertako eskaintza, eta urten euneko ama bost azalera gehiago hartu du erakusketa honek eh, beken. E, izan ere, Marikarmen Gorostiza, azoka untako zuzendariak nabarmendu du urte luzeetan, Bertan parte hartu ez duten entrepresak itzuli direla, aurtengoan, eta mila zazpireun entrepresa bilduko birela orotara, azken urtetan mila inguru eh, ez direnean. Eh? Orain dikere, bimila laugarren urtean emandako ba, marka, eh? mila entrepresen parte hartzera, ez dira llegatu, baina, bueno, badatu datu hauek agerian uzten dute esan dakoa. Eh? Lantegiek krisia nolapaitere gainditu, eta ba, euren ekoizpenako betu eta teknologikoki berritzeko, ba, investizamenduak egiteko pres direla dagoeneko. Mhm. Izan ere, azken urteetan eh, emendatu da lantegien eh, investizamendua zentzu Bai, eh, bai eta masina hauek guztiak ekoizten bituzten hogei, hogei, eh? herrialdetako entrepresak bilduko birazoka hontan gainera, ez bakarrik Euskal Herrikoak, baina ego Euskal Herrian ere sektore garrantzitsua da emakinauen eh, makina ekoizpena, bera, eh? bi, bi, bi, mila amazazpian, euneko amairu egin zuen gora, eh, ez salmenta, baizik eta tresna hauen ekoizpena bera ere, mila seireunda laurogeita amar milun euro mugitu zituelarik iaz, ego Euskal Herrian, eh? eta lantegietako masinak aipatzen ari garela, eta enterpresek egiten bituzten investizamenduetaz, ez zinantzi ditzazkegu, teknologia berriak edo gaur egun industria lau puntu zero eh, izeneko. Hai, lantegien eh, digitalizazio prozesua emaiten ari dela, ekan eh, nahi duzu? Ba, zalantza gabe, eh? eh? barakaldoko beken, azokarekin batera, hainbat mintegi ere antolatu baitituzte horren karietara, e, bi digital eta irude izenekoak, indar hartu baitu industrian teknologiarik aurreratuena ere, e, eh, konton hartu behar baita digitalizazio prozesua lantegia handietan ematen ari dela, multinazional eta bestelakoetan, baina ego euskal herriko entrepesa txikien euneko irurogeita sortziak, Ba ez duela oraino, eh, urratxo hori eman dirudienez, beraz datozen urteetan transformazio betean eh, izango da sektorea. Kontuan hartu gainera, Euskal Lanbide eziketan, industriara zuzen butako bos mila bosteun bat ikasle daudela, gaur egun, E, amar lantegitik seitan, ez da, ba, oraindik existitzen ez diren tresnak kudeatzen ikasten ari direnak. E, beraz, <laughs> beno, ba, industria sektorea egokitu, eta entzina pausuak eman beharko bitu nahi ez, ba, lehiakorra izaten, e, segitu nahi baldin badu gutien. Nara. Ebe pundu honentzat, eh, koldo nausia mileska egel dudena eh, aste artean, eh, behiz zure gana jinen girak bat entzat.